Um, es uzskatu, ka uh, tas, ko mēs šeit redzēsim, ir tas galvenā lieta, ko Jēzus, kāda ir viņa kalpošana mūsu dzīvēs. Ja? Un uh, viņš uh, ņem jēkabu un viņa brāli Jāni vērtos saurupu uz augstu kalnu. Tad ļoti svarīgi saprast, ka tas ir ne visi mācekļi, un to, kurus viņš paņēma, to izdomāja Jēzus. Ne? Uh, Un, uh, un tad viņi uzkāpa kalnā. Kurš no jums esat kaut kad kāpuši kādā kalnā? Jā. Un uh, man arī Dievs tā sakārtoja, tūlīt pēc atgriešanās man bija iespēja būt Alpos un Pirenejos, mēs kāpam kalnu virsotnēs. Un kalnu virsotnēs, tas ir, tā ir tāda sajūta, esat dzirdējuši, šim kalnam vajadzētu uzkāpt, nu, tā kā tikt pāri. Nu, mēs kalnu dažreiz nosaucam kā problēmu vai, vai kādu situāciju, ne? šim kalnam vajadzēja tik pāri, nu, un, nu, ka, teiksim, bija tāda vēl labo roku sacīdams nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju mīris un redzi, es esmu dzīves mūžu mūžu, un man ir nāvs un ēlas atslēgas. Jēzus šajā 17. nodaļā um, nav tā, ka viņš kaut kādā veidā tiek um, pārmainīts vai pēkšņi viņš ir kaut kas cits nekā viņš ir. Uh, Jēzus ir dievdēls Dievs tajā brīdī. Vienkārši tas, kas notiek šajā brīdī, viņu acis tiek atvērtas. Ļoti daudz, ļoti bieži tavā situācijā vai tavā dzīvē pirmā lietai, kas ir jānotiek, ļoti bieži tavām acīm jābūt atvērtām uz to, kas ir Jēzus un kāds viņš ir. Jo viņš, Jēzus Kristdievu vārds saka, ka viņš ir nemainīgs. Vakar, šodien un rīt mūžīgi viņš ir nemainīgs. Viņš ir viens un tāds pats. Viņš ir dievdēls, viņš ir varens dievs, spēcīgs dievs. Un uh, tas, kam ir jāmainās pamatā vienmēr, tas ir mūsu acīm jābūt atvērtām uz Jēzu. Atver, kungs, manas sirds acis. Pasaka kaimiņam, lai Dievs tev dod redzēt Jēzu. <laughs> Viņš tāds pats, ja es nebija jāmaina, mācekļu acīm bija jābūt atvērtām. Un atklāsme, tas, kas viņiem notiek, viņi tiek, viņš tiek apskaidrots. Un tā atklāsme, kas nāk tiem mācītiem mācekļiem, ir, ir viņi ierauga kāds un kas ir Jēzus. Visu mūsu problēmu atbildes un visu mūsu brīvības atslēga ir tas, lai mēs redzam Jēzu, kāds viņš ir. Mums ir jāredz Jēzus, kāds viņš ir. Un tas darbs, ko dara debesu tēvs, un tas ir tas pats, ko viņš dara arī šodien, viņš atklāja Jēzu Kristu savu svēto garu. Jēzus ir mūsu atbildi, viņš ir nemainīgs. Mūsu acis tiek aizēnots ar grēku viltību, ar pasaules raizēm, ar sātanu viltībām. Un mēs varam tikai vienmēr nebaidīties un lūgt atver kungs mans acis. Atver man acis šajā brīdī, šajā situācijā, vienalga, kur tu esi. Vienkārši saka, Dievs, atver man savas manas acis, atver man acis uz tevi. Kāds tu esi varens Dievs, cik tu esi uh, spēcīgs Dievs, atver man acis, apskaidro manu prātu, manas acis. Ar to vispār sākās arī viena cilvēka dzīve ar Dievu. Tā ir apskaidrošana, kam pirmā lieta jānāk, tev ir jāatver savas acis. Dievs, Dievam ir jāatver tavas acis uz to, kas tu esi pirmkārtām, otrām kārtām, kas ir Jēzus, ka viņš ir glābējs. Amen? Piekritīsiet? Amen. Redzēt Jēzu, redzēt viņu, viņu redzēt. Tātad pirmā atklāsme, kas viņiem nāk tajā brīdī, ir kāds ir Jēzus. Un uh, spoža gaisma kā saule, vienkārši viņš spīd viņiem viņa priekšā vienkārši. Un, uh, un, un nākošā atklāsme, ko viņi sāk piedzīvot, ir, ir viņi ierauga trešajā pantā un redz, tiem parādījās Mūzes, Elī un runāja ar viņu. Tad, tad vēl viena atklāsme, kas atnāk mācekļiem, tiem trījiem, viņiem atnāk atklāsme par vēl diviem, diviem cilvēkiem, kas stāv Jēzum blākus. Tas ir Mozus un Elija. Ja kāds prasa, kas nezina, kas tad ir Mozus un kas ir Elija, Mozus pārstāv visu bauslību. Tad, tad Mozus bija cilvēks, ar kuru Dievs pasaulē ieveda bauslību. Būtībā bauslība tā ir Dieva standarts mūsu attiecībām ar viņu. Šajā pasaulē dzīvot, tas ir tātad Dieva likumi, Dieva noteikumi, Dieva kārtība, Dieva griba. Atklāta, pierakstītā veidā ar konkrētiem noteikumiem, kas un kā ir jādara. Un tie bija sākumā, tie bija desmit baušļi, ko viņš deva. Caur mūzu un mūzes Viņš ir arī pirmais cilvēks, kas pausa lauza. Burtiski akmeni nosieta salauza. Viņš ir pirmais cilvēks, kas caur kuru nāca, viņš arī pausa lauza. Tikai tāpēc, ka Dievs deva pausu, viņš tūlīt deva saiešanas telti, jeb kārtību kādā veidā tev būs samaksāt par saviem grēkiem. Tad, kad tu lauzīsi šo balsu, uzreiz tūlīt pēc tam nāc. Ja mēs zinām, ka balsas nav tas, kas mums spēj ievest dzīvībā, tikai atklāt mūsu grēku un atklāt mūsos to vajadzību pēc Jēzus Kristus kā glābēja. Sludinot evaņģēli uz ielas šo īpaši varēja ieraudzīt, kad cilvēks satiekat, viņš saka, es esmu labs, es nevienu nenogalinu, es esmu labs. Bet Dieva balsts, ko saka, ja tu kaut reizi, mēs uzdodam jautājumu uzreiz, tu kaut reizi esi melos, tu kaut reizi esi nozats, kaut vai tā pildspauta tavam kāsas biedram, kas tur nokritus bija, tev viņa patīk, un tu viņam somā, tā ir zakšana. Un Dieva priekšā balsos ir lausts, un balsos ir kā viens koka gabals. Vienalga, kurā vietā tu to salauz, vienalga, viņš ir lausts un Dievu. Un uzreiz tev ir problēmas ar Dievu. Ja tagad tu nomieris atrodas Dievu priekšā, tu esi balsas pārkāpējs. Balsīs pārkāpējs. Un līdz ar to vainīgs. Un balsas un grēka alga ir nāve. Mūzes ir tas, caur kuru nāca balsība. Un Elija pārstāv visus praviešu. Praviešu. Bauslība un praviešu un Jēzus Kristus. Tās ir trīs kalpošanas, kuras sāka Dievs, tie ir Dieva instrumenti, kā viņš savu godību, savu patiesību atklāja pasaulē. Trīs instrumenti. Un šī vieta ļoti nozīmīga. Jo Dievs ievedīs šeit kārtību turpmākajai mūsu dzīvē. Un īpaši tas attiecās uz mums, kas dzīvojam šajā pusē jaunam derībai. Tagad viņš ievieš kārtību. Tajā brīdī, kad bija jēs, un tūlīt pēc tam nākošo gadsimtu notika ļoti būtīgs pārmaiņas no vecās derības uz jauno kārtību, kādā cilvēks būs, kādā viņam kā viņš var iet toties un būt attiecībās ar Dievu. Tas viss mainīsies tūlīt. Jo līdz šim tas, kā Dievs vadīja, bija caur baustību un bija caur praviešanu. Un baustība un pravieši visu laiku norādīja to, kas nāca, tas bija Jēzus Kristus. Ikvienā praviešu grāmatā var atrast norādes uz to, ka būs Jēzus Kristus kā glābēs, kad viņš nāk. Un šī ir ļoti nozīmīga lieta mums saprast mūsu attiecībās ar Dievu. Un, uh, un protams, 4. pantā Pēters griezis pie Jēzus un sacīja, kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, cels šeit tad trīs telts, vien tev, vienu mūzu un vienu elienu. Ir apbrīnojami, cik ātri cilvēks iemīl komfortu un paaugstinātu. Man šeit ir labi Dievs. Man šeit patīk. Man ir vienalga, kas ar pārējiem notiek, pārējiem mācītiem vējām, un man ir pilnīgi vienalga, kas ar pasauli notiek. Man šeit ir labi. Man šeit ir tu, tu esi te pie manīm, man šeit ir pravieši, balti vienmēr pētieši ieraugu, vau, šeit ir labi, mēs esam kalnā, šeit Jēzus ir atpagodināts, un vau, ir atklāsmes, ir, ir Dieva klātbūtne, ir Dieva viss, un, un man šeit ir labi, es šeit ir labi. Un tā dzīvo ļoti daudz kristiešu kuri piedzīvo kaut kādu piedzīvojumu, viņi tajā ir palikt, un viņi pilnībā aizmirst citas brāļus un māsas, viņi pilnībā ignorē tos, kas ir apkārt cilvēks, un viņš pilnībā ignorē, īpaši ignorē to, kas ir pasaulē, tie, kas ir pazuduši un iesgrēkā. Cik cilvēki, es neesmu dzirdējis pēdējā laikā, kas saka, uh, nu, visādi tiesā draudzes vai vēl kādā veidā šeit nav svētais gars, šeit nav, jo redz, viņi piedzīvojuši, vai nu Bībeles skolā vai vēl kaut kur, viņi piedzīvojuši kaut kādā konference vai kaut kādu dieva augstu un kaut kādas sajūtas, un viņi tik labi jūtās, un viņi atnāk, piemēram, šeit uz dievkalpojumu, viņi saka, te nekā nav. Bet Pēterim, Jānim, Jākabam tas bija īpašs notikums, jo tā bija atklāsme, tas bija moments, kurā Dievs viņus uzved, bet tā nebija realitāte. Piekritīsiet? Un to mēs arī redzēsim, kas notiek tālāk. Un ļoti daudzas draudzes ir pārgājušas no kaut kāda piedzīvojuma. Viņi ir izveidojuši kaut kādu doktrīnu, kā noteikumu, kā reliģiju konkrēti. Piemēram, ļoti daudzas uh, kustības draudzēs sākās kādā veidā. Es vienu dienu paņēmu žaketu sludinājumu, es pavicināju, visu cilvēku notikt uz aizmuguri. Tad es sāku darīt katru reizi, jo tā ir Dieva godība kā nāk. Nu, viņš nekur Dievu vārdā, mēs to nelasam, ja? Vai Dievu vārdā mēs varam atrast, ka tie cilvēki, kas krīt uz aizmuguru, viņi visi trīs piemēri, kas ir Bībelē, visi ir ties, tiesas dēļ krīt uz aizmuguru. Un, uh, un viņi sāk praktizēt lietas, tajā tāpēc, ka bija kaut kāds konkrēts piedzīvojums. Cik daudz cilvēku arī Es uzskatu, arī man tas pats bija. Es dzīvoju Bībeles skolā, kur visi dedzīgi kristieši, mēs to paņēmu kā tādu konkrētu standartu, un es iznācu ārā no Bībeles skolas, un es to meklēju visur atrast, un es to nevarēju atrast. Kāpēc es to nevarēju atrast? Tāpēc, ka es neredzēju to, ka tur ir mammas, kas audzē viens pašs bērns, piecus vai trīs vai divus, kam mājās normāli ēdienu ar savu, un viņš, viņa atnāk uz dievkalpojumu, un es neredzēju to, ka tad, kad viņa paceļ, varbūt roku vai nepaceļ, bet dzied tam kungam, ka Dievam tas ir tik patīkams upurs. Nu tā. Es gaidīju, ka viņi būs, ā, viss tur būs perfekts, saprotat? Tāpēc, ka tā realitāte nebija man tā realitāte, saprotat? Man bija tikai mākoļi. Es biju kalnā. Dievs man bija ievedis kalnā. Trīs gadus es biju kalnā. Bet nāks bija man nēt lejā. Un tieši iešana lejā man bija ļoti grūti. Sajūtas, emocijas un kaut kāds ekstāsts, cik man šeit ir labi. Tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Ja mēs piedzīvojam kādas lietas, mums tikai vienīgi jāpateicās. Es nesaku šeit, ka ir jābūt kaut kādai nomātībai. Mēs vajag, mums vajag tiekties būt atklāsmēs, mums vajag tiekties būt piepildītam un Dievu garu, mums vajag tās visas lietas. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs dzīvojam uz zemes. Amen. Es esmu glābts, man vienalga, kas notiek ar brāli un māsu blakus, un es esmu glābts, man vienalga, kas notiek ar pasauli un apkārt ar kolēģiem un ģimeni. Es gribu te palikt. Mateja Evaņģēla 18. nodaļā 11. pantā, ja es saku, cilvēku dēls nāc atpestīt pazudušo. Paldies Dievam, ka viņš mums dod piedzīvot kādas lietas, bet ja to arī nepiedzīvo, ja tu esi tādā situācijā, ka tu neko nejūti, ja tu nepiedzīvo, es iedrošināts. Tā nav zīme, ka Dievs ir kaut vairāk vai mazāk ar tevi. Dieva vārds saka, ka viņš ir ar tevi. Dieva vārds saka, ka viņš tev mīl. Amen? Un arī ļoti bieži ne, cenšamies nepaņemt, ka kāds, piemēram, kādreiz izteiktāk slavē vai kā, nu, ka viņš tad ir labāk vai tuvāk Dievam. Paldies Dievam, ja viņš tādā stadijā priecājamies, bet ne, nevērtē tad pēc sevi, pēc tā. Amen. Nes Dievu to, kas tev ir, nes to viņam priekšā, nes, ka tu esi dievkalpojumi slavē viņa to, kas tev ir. Kaut vai klusa balstīm tevi, kaut vai tev ir lielāks problēmas tavā galvā nekā spēja savā kaut kādu iespēju slavēt Dievu slavē, kas tev ir. Amen. Tas ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski. Ja Pēdējais saka, celsim telti, mūzu, meliem un jēzim. Telti, ko viņš saka, ir, tā ir saiešanas tēls, tā ir tāpat, ko, kas bija tūkstas Izraela tautē. Tātad, ko pēdējais varētu tā kā spriest, ko viņš to domā, viņš domāja, sāksim kalpošanu, nu šeit. Ja, es kalpošu tev, Mozes, kalpošu tev, mums būs, nu, tikai pasaka, nu, celsim to teltu, tad būs, nu, priesteri vajadzīgi, izveidosim, es būšu varbūt priesters, ja, veidosim kaut kādu, sāksim to kalpošanu. Un ir ļoti daudz cilvēks arī saka, Uh, ir daudz cilvēku, kas saka, ir Jēzus, bet obligāti ir jāklaus visi praviešu bībelē un obligāti ir jāpalda visi pauslīgi. Bet Dievs šeit ieviesīs kārtīgi, kādā veidā kristietim ir tagad būs dzīvot. Kad es atgriezos tikko no pie Dieva, mans stāsts ir diezgan, nu, pats sākums manai ticībai ļoti smags. Tāpēc, kad manā dzīvē uzreiz apkārt bija ļoti uh, reliģijos cilvēki. Un viņi sakrāva manīm smagu, veselu gadu sakrāva manīm smagu balstības jūgu. Pamatā, ko viņi teica, tu esi glāts, un uh, tātad tu esi tev jābūt pilnībā svētam, ja kurās spēlā, ja kurās domās, tā kā Jēzus. Un ja tu kaut kur grēko, tas nozīmē īstenībā tu neesi glābts. Tev jābūt Dievam pēc glābšanas. Jo tev jābūt uz svētā. Visās nomās. Ko viņi izlaida, ko viņi nemācīja, bija tas, ka mums vēl projām ir vecātā. Bet Dieva žāstība, Dieva svētais gars ir tas, kas strādā pie mums, lai mūs darītu. Viņš ir pasludinājis mums par svētu. Un svētais gars ir tas, kas mūsu dzīves svētu dara. Bet ir viena lieta, kas mums visiem ir jādara, to mēs tausīsimies tulīt bet salika smagas balstības jūgu visu. Un nosauc likumus, noteikumus, tev tur uh, arī tā skaitā, ja tu kādas sievietes, kas lūdz, lūdz bez lakatiem, aizliec viņai, visi sādi noteikumi, likumi un balstību, un es godīgi atgriezos jūnijā, un kaut kur oktobrī es biju pilnībā apjūts vispār ir Dievs, kurš man ir grib. Man liekas, ka Dievs man ir pestījis, vai man iznīcināt. Tā bija mana sajūta, kas sāk rast. Man liekas, man liekas, nu, ka Dievs vienkārši iedeva man tā kā bišķi kaut ko pagaršot, un tad visu laiku man nosod, visu laiku, ā, kā tu tā, kā tu šitā. Bet Dievs ir savedījis visu kārtību šeit. Iejaucās Dievs. Pēters sāk teikt, ah, nu tad būs Jēzus, valstību pravieši. Vai labi, tas ir visiem trijiem tagad dēls. Dievs tajā pašā momentā iejaucās. Un viņš iejaucās uz spožu patapēs. Tiem no tam vēl runājot, redzi spožu patapēs sapēnu un redzi balstu un patapēs sacīs, šis ir mans mīļais dēls, pie kā mans labprāts. To jūs būs klausīt. Stāv mūzes, stāv Elī un Jēzus un Dievs un parāds un prieks. Šitas, šis ir mans mīlestāvs, un viņš pasaka, uz ko man ir labs prāts latviešu valodā, bet oriģināla valodā ir, ar ko es esmu pilnībā apmierināts. Es esmu pilnībā apmierināts ar šo. Mums parāda konkrēti Jēzus Kristu. Bet šis ir mans mīļais dēls, tad šis, no visiem tiem, es esmu izredzējis šo, mans, mans plāns ir šis, Jēzus Kristus, Jēzus ir tas, pie kā man ir labprāt, jeb ar ko esmu pilnībā apmierināts. Un tad viņš saka, to jums būs klausīt. Nevis mūzu, nevis elī, bet to jums būs klausīt. Mata evaņģēlī 22. nodaļa, 36. līdz 40. pāns. Kas tad ir ar Praviešanam paušanam balstīja, kā tad tā, mēs tad vispār izdēšam no Bībeles eh, visas citas grāmatas un lasam tikai to, ko Jēzus saka. Nē. Mateja 22. nodaļa no 36. Eh, līdz 14. pantam saka tā, mācītāji, kurš ir augstākais balsts balstībā? Bet ja es tam sacīju, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds, no visas dvēseles un no visas savu prātu Šis ir augstākais un pirmais bausas. Otrs tam līdzīs ir, tev būs savu tuvāk mīlēt kā sev pašu. Un 40. pants, šīs abos baušļos ir saņemta kopā visa baustība un pravieša. Ziniet, kur Mūzes nelīd pazūd? Un tad, tad netiks izcelt Mūzes vai Elī tavā dzīvē, ja tu mīli Dievu un ja tu mīli cilvēks. Tad viss ir kārtībā. Jēzus Kristus saka, mīlēt Dievu ar visu, kas tev ir, mīlēt cilvēku ar sev pašu. Balstības pildīšanu un aizraušanos ar konkrētu likumu pildīšanu bieži vien cilvēks ieved pašpaaugstināšanās un citu kritizēšanās. Tas ir, kad, kad cilvēks sāk uzskatīt sev par labāk nekā otru, kas ir blāks, jo viņš vērtē pēc tā, ko viņš ir izdarījis, nevis, un, un ko tas otrs cilvēks nav izdarījis no tā, ko viņš ir izdarījis. Saprotat? Tā ir kritizēšana, tiesāšana. Ja tu gribi paskatīties, kad bausmīgi darbojās, kad darbojās, nu, kad cilvēks paņēma bausmu, kas izrada viss nepatīkamākos augus, tad palas par farizējiem bija kas sev padarīja par taisnu, attaisno sev visādos baušos, izdomāja kāds lietas, ko darīt cilvēku priekšā, nevis sirdī pretī Dievu. Un tādā veidā sāk tiesāt pilnīgi visus cilvēkus apkārt. Tā nav. Lai bausus un Dieva pravieši strādā pie mums, protams, lai atklātu Jēzu un galvenokārt, lai mēs mīlam Dievu un mīlam cilvēku. Bet es gribu uzdot jums jautājumu. Šis, šie, šis teksts par šis ir mans mīļais tēvs, es šeit gribētu teikt, šis ir mans mīļais bērns, ar, uz ko man ir labprāts jēg, ar ko es esmu pilnībā apvienināts. Kurš no jums ir, kad esat dzirdējuši tādas vārdas, ka Dievs uz jums saka? Kaut vai apziņā, kaut vai savā sirdī. Tu varbūt pateikt sev, es zinu, ka es esmu Dievu mīļotais bērns, un viņš ir pilnībā ar mani apmierināts. Diezgan grūti, ne? Jēzus, Dievs saka uz Jēzu norāda, šis ir man mīļais ar viņu esmu pilnībā apmierināts. Efeziešiem atcerēt pirmo nodeļu. Pāvēlēs Efeziešiem. Šis ir kaut kas tāds, ko es ļoti gribu piedzīvot pats. No 3. pāns sākot, no 3. līdz 14. ir tava biogrāfija par kristētību. Lai slavēts mūsu kungi Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mums, Kristu, ir svētījis ar visādu veidu garību svētību debesīs Viņā tas mums pirms pasaules radīšanas izredzēs, lai mēs būtu svēti, nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodām, nodoma viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzus Kristu. Par slavu viņai augstajā žēlstībā, ar ko tas mūs atpeltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dod pestīšanu, viņa asinīs grēku piedošanu pēc viņa bagātās žēlstības, kurā tās pārpildījumā mums atpeltīs ar visu gudrību un atzību atklādams mūsu savas gribas noslēpumu pēc savu labā nodomu, kuru tas laikiem piepildot bija apņēmies nomest līdz galam, visu apvienojam zem viens galvas Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas ir zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu var pēc savu gribas lēmumu, bijām izredzēti. Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dievu varmību Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēlī, un viņam ticēdam esat saņēmuši sātā gar zīmumu pēc apsolījumu. Tas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tad Pāvils nāk ar savu lūkšanu. Tāpēc dzirdētams par jūsu ticības kungu Jēzu mīlestības visiem svētējiem, es arī nebeidz pateikties Dievam par jums, pieminētams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai Mums ir kunga Jēzus Kristus Dievs un godīgs pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Un apgaismot gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš šavējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā izpētības varenībā, kad viņš parādīs Kristu to uzmodinājums no miroņiem, sēdinājums pie savas labās rokas debesīs. Šeit jēs, kur jēs kādā pozīcijā ir augstāk par ikvienu valdību, vārdu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolīdz zem viņa kājām, bet viņi paši pār visam iecels pār galvu draudzē, kas ir viņa miesa pilnība, kas visu, visu piepilda. Jēzus, cik augstu ir paaugstināts. Ja? Un tad ir mēs, kas esam, ja mēs esam cilvēki, ik viens cilvēks, kas Kristus ir mīlis savos pārkāpumus un grēkos, kuros reiz dzīvojam, pakāpšanas pasaules vairs nesējam, gaisa valsts valdniekam ganam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojam savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegrimām, pēc savas dabas būtam Dievu kustības bērnu kā vispārējie. Un šeit nāk Dievu bet, bet Dieva bagāta un žēlstībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīves līdz ar Kristu, žēlstībā jūs esat izglābti. Un šeit nāk mūsu pozīcija Kristu. Tātad mūsu kristiešu pozīcija. Viņš ieks Kristus, Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis, un ne tikai uzmodinājis, bet paaugstinājis debesīs. Lai nākamais laikmatos Kristu Jēzu mums parādīs savu žēlstības laikīs pārplūstošo bagātību. Lasu šo vietu tūkstot reizes kaut kā. Bet šeit tiek skaidri pateikt katra kristieša pozīcija dievācīs. Jēzu Kristu mēs esam paaugstināti, turpat, kur ir viņš. Ja tu esi Jēzu Kristu, Dievs skatās uz tevi un tie paši vārdi, kas nāk uz Jēzus, mans mīļais bērns, uz tevi man ir labs prāts, tāpat ir uz tevi. Dievs, es lūdzu šo Dievs, dari man šo atklāsmu, apgaismo manas acis, lai es to redzu. Līgādies Bībeles vārdu un teica, studē Dievu vārdu un iegaumē pāntus. Bija rakstīts, es 13. nodaļu korintiešiem, 1. korintiešu iegaumē memorizēju un visu laiku atkārtoju. Man nu, liekas, šo raksturiet vērts ir, ir lasīt, lasīt, lasīt, lasīt, lasīt, jo šī ir pozīcija, kas katram kristietim, kur mēs atrodamies. Vai viss mums ir perfekti? Ja mēs uz sevi skatāmies, nē, bet Jēzu Kristu, Dievs to jau ir pasludinājis, un viņa svētais gars mums dara. Un kas tad mums ir jādara? Šis mans mīļais dēls, to klausiet. Mūsu attiecības ar Dievu ir tagad tādas, ka mēs ejam aiz Jēzus, mēs sekojam tur, kur Viņš mūs vēr. Dzirdēt viņa balsi un sekot viņam, tā ir mūsu dzīve tagad. Nevis ento likuma pildīšana, bet dzirdēt Dievu un viņam sekot. dzirdēt Dievu, manas avis dzird man balsu un seko man. Es uzdodu jautājumu un uzdodu to sev, vai tu esi tur, kur Jēzus iet? Vai mēs esam tur, kur Jēzus iet? Vai es esmu personīgi? Dzirdiet viņu balsi un sekot viņam. Es, man ļoti nepatīk, ja kāda mācība vai <coughs> kalpošanas, kas atņem un novāja Dieva draudzes spēku. Kad visu laiku, ja teiksim, ja ir visu laiku tāda vaina meklēšanas visu laiku, vai, piemēram, ir kalpošanas, kas pasaka, tev ir eh, tūkstošiem gadu, kas ir jāatzināt ar tevi kā kristieti, tagad vajadzīgi tevi vajadzīga man kalpošana, nāc uz manām konferencēm. Es varbūt sarkatiski, sarkastiski nedaudz. Bet tas, kur tu esi, ja tu esi Kristu Jēzu, paņem šo un las, studē. Amen. Es domāju, ka es beigšu, turpināsim uh, nākošais, kas sludināšais tik otru pusi, es jau tā arī jūtu, ka būs divās daļās. Bet šodien izlas arī šo Mateja 17. nodaļu, tātad Dievs rada kalnā mums, kur viņš atklāja mums tās lietas. Un tas nav tas, kur uh, mums jāpaliek, jo tad, kad mēs lasam tālāk, tad, kad mēs lasam tālāk, ir, ir 9. pantā, viņi nāca no kalna lejā. Un, kad viņi nāca no kalna lejā, bija cilvēks, kurš bija gara apsēsts, mācekļi nevarēja izdzīt, viņš bija ugunī dzīts un ūdenī, tad vai nu deg vai slīgs, tas ir sātana darbība, dedzināt, slīcināt cilvēks, slīcināt alkohola atkarībās, dedzināt cilvēks, tas ir caur visādām trakām lietām. Tas ir tas, ka šādam tur, tur tai atklāsmē ir jādarbojās. To, ko Dievs iedod to kalnā, tur tam ir jādodas. Par to mēs runāsim nākošais. Bet, bet tas, ko es gribu iedrošināt tevi, mums jāsaprot tā mūsu pozīcija Jēzu Kristu. Un, un galvenais, lai arī, kā jau sludināju, pagājušo reizi, ka galvenais, lai mūsu pats galvenais, uz ko skatāmies, kā mēs varam vērtēt, pēc kā mēs vērtējam, lai mēs mīlam Dievu ar visu savu sirdi, prātu un spēku. Un lai mēs mīlam sevi un kādā veidā mēs mīlam sevi, mīlam arī brāļus un māsas. Jo mīlestība pret citiem tiek teikt tā, tāpat kā sev pašu. Amen. Jo, un, un es gribētu tiešām izaicināt un iedrošināt to pozīciju saprast un, un lūgt šodien. Es gribētu aicināt, ka gads var nākt, vai Dēvids tam dziesmu mēs dziedāsim, jo es negribētu vēl pirms vakarēdienas gribu. Tad lūksim Dievam. Jo Jēzus kalpošana nemainās vēl projām šodien. Viņa kalpošana, jo tad, kad viņa nāca no kalna lejā, Jēzus viņam aizliedz runāt to, viņš teica, tad, kad, Jēzus, kad, kad viņš būs augšām celēs no miruņiem. Tas nozīmē, Viņš tajā brīdī vienkārši deva tādu, nu, kas būs viņa kalpošana. Viņš deva mācekļiem ieskatu nākotnē, kāda būs viņa kalpošana. Jo tā, tikai ar augšām celšanos viņš atšķīrās no Mozes, no Elī, viņš uzvarēja nāvi. Tikai ar Jēzus Kristus augšām celšanos ir tā atšķirība un tā starpība starp jebkuru citu reliģiozu vai labu cilvēku. Ar augšām celšanos Jēzus atšķirās no visiem. Neviens nav nāvi uzvarējis, bet Jēzus nav uzvarējis. Viņš ik vienam dod to nā, uzvaru pār nāvi, vienam, kas piesauc viņu ārā. Un Jēzus kalpošana vēl joprojām ir, un tas, kas cilvēkiem vajadzīgs, un tas, ko, kas mums ir vajadzīgs, ir saprast, tas viss ir par Jēzu, tas ir par un ar, un vispār par Jēzu. Ja, ja ko mēs ko cilvēkiem varētu mācīt, vai teikt, vai tev teikt, vai iedrošināt viens otram, Jēzus ir vajadzīgs. Un tavām acīm jābūt atvērtam uz Jēzu, kas viņš ir. Tikai tad nāk pārmaiņas, amen? Un uh, tas, ko es gribētu, mēs visi kopā varētu lūgt, to, ko Pāvils saka, viņš mums dod apgaismots garāts, lai, lai, lai mūsu kungi Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs mums dod gudrības un atklāsmes garu, lai mēs labāk viņu izprastu. Izprastu apgaismot gara aktis, lai mēs zinātu, kādu cerību, cik liela ir tā cerība, dod viņa aicinājums. Viņa aicinājums mums kā draudzē, viņa aicinājums mums kā individuāli kristēti. Un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Godības tā ir, kur Jēzus lasa, viņš ir paaugstināts, viņš ir pagodināts pār visiem vārdiem tā pozīcija, ja mēs atrodamies Jēzu Kristu, mēs esam uzvarētāji, saprot? Un ne jau uzvarētāji, lai mēs varētu dzīvot, kā mēs gribam, bet uzvarētāji, lai mēs varētu iet rītīgi uz ārā. Lai mēs varētu kalpot viens otram mīlestībā, lai mēs varētu kalpot šai pilsētā ar evaņģēliju vēstu. Un to mīlestību nestāvot. Jo ir tā vēlme mūsos visos tomēr palikt tajā kalnā, palikt tur, kur mums ir vēlme. Bet Dievs zinādams, jo tajā brīdī zināja, viņš atklāja, kas ir Jēzus, un viņš veda viņus lejā no kalna. Alīša nebūs vieglīgā, bet Dievs būs ar tevi. Un tāpat arī mums. Mēs nevaram visu laiku dzīvot kalnā. Tiecamies, lai mēs tur būtu. Amen lai Dievs mūs vada aizved, atsvaidzina, atspirdzina, piepilda, atklāsmi dod. Bet galvenais, lai tā atklāsmi darbojas, tur, kur mēs esam reāli. Dievs dod mums to. Atver mums acis, Dievs. Pirmkārt, lai mēs saprastu, cik kāda ir tā cerība, vai ko mēs esam iemantojuši Tevi, Jēzus. Mēs gribam būt uzvarēti, Dievs. Un es dzīves, Dievs, ka tas viss balstās tā mūsu atklāsmē par Tevi, Jēzus. Ja mēs šo lūdzam, Tu neko citu nerādīs, Dievs. Es lūdzies, ka Tu kā mācekļiem arī mums atver acis, Dievs, atver mums acis uz to, kas ir Jēzus un kas mēs esam Jēzu Kristu. Jo Dievs, tas darbs jau ir pabeidzis. Viss, kas ir tikai jādara, ir jābūt atklāsmē par to, kas ir jau pabeigts. Mēs neprasam tev kaut ko darīt no jauna. Dievs tā atklāsme ir noslēgta. Vienkārši mūsu acīm jābūt atvērtām uz tevi, Dievs. Uz to, kas esi tu, tas, ko tu dari, kāds esi tu, Dievs. Ikvienam cilvēkam šajā istabā, Dievs, ir nepieciešamība pēc šīs atklāsmes, Dievs, var redzēt, kas esi tu, Dievs. Pirmām kārtām mūsu individuālās dzīvēs būtu uzvaršana, mēs redzot Tev, lai mēs varētu tik brīnoji kādām ķēdēm, vai kādām grēkiem, kādām situācijām, Dievs, lai mēs varētu piedzīvot Tev vien vairāk. Dievs otrām kārtām, lai mēs varētu to pašu vēst, nest, tas aicinājums, kas ir Tavai draudzē, lai mēs tajā varētu arī dzīvot, Dievs. Dievs, lai mēs arī nebūtu introverties, lai mēs būtu ekstraverties. Mēs sniegt savus rokas, savus kājas, savus Uh, vārdu, savus balsis mēs varētu sniegt arī šai pilsētā, Dievs, un aizsniegt viņus tavā vadībā, Dievs, protams. Paldies, Tev, Dievs. Paldies, Tev,